Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. studeni je 1632. godine. Švedski kralj Gustav II. Adolf zapovjeda svojoj vojsci da krene usiljenim maršem na sjever Njemačke. U toku je sukob koji će kasnije dobiti naziv 30-godišnji rat. Taj sukob započeo 1618. godine kada su češki protestantski plemići u znak prosvjeda protiv politike Hazbuškog cara Svetog Rimskog carstva njegove regente bacili kroz prozor dvorca Hradčani. Ta praška defenestracija bila je signal za početak ustanka u Češkoj protiv cara. Ubrzo je taj sukob prerastao okvire Češke. Veliki dio srednje i istočne Europe postao je poprište sukoba katoličkih i protestantskih vladara i plemića. Te 1632. švedski kralj Gustav II. Adolf predvodio je švedsku protestantsku vojsku koja se borila za nadzor nad sjeverom Njemačke i Poljske. Zapovjednik carskih katoličkih snaga Albrecht von Wallenstein zaprijetio je da će švedske snage odsjeći od Baltika. Švedski kralj zapovjedio je marš u kojemu su njegove snage za 17 dana prešle 650 km. Tempo tog marša usmrtio je 4000 konja u švedskoj vojsci. Pored tih vojski tu su još bile i saksonska vojska, saveznica švedskog protestantskog kralja, te katolička vojska kojom je zapovjedao Gottfried Heinrich, grof od Pappenheima. Danji tog tog manevriranja ovako opisuje Peter H. Wilson u knjizi Europska tragedija, povijest 30-godišnjeg rata. Pappenheim se pridružio Valenštajnu 7. studenog, dok su se Saksonci povukli u Torgau, a Gustav se odmarao u Erfurtu nakon svog dugog marša. Sada je bilo vrlo hladno. Valenštajn je raspršio svoje trupe kako bi našle hranu. Poslao je pukovnika Hasfelda s 2500 vojnika kako bi pazio na Torgau. Pappenheim je bio nemiran. Želio se vratiti u Vestfaliju, gdje su šveđani napadali njegove garnizone. Bolestan od gihta, Wallenstein nije imao energije za svađu i dopustio mu je da ode s 5800 ljudi. Gustav je krenuo na istok prema Zaleu. Zauzeo je Naumburg 10. studenog. Odlučio je izazvati bitku, nadajući se još jednoj pobjedi kao onoj kod Breitenfelda, koja bi vratila njegov ugled. Kako se približavao carskim trupama, saznao je od seljaka koliko je slab Valenstein i požurio ga je sustići. 15. studenog general Rodolfo Coloredo, koji je zapovjedao odredom od 500 draguna i Hrvata, blokirao ga je kod močvarnog potoka Ripaha, istočno od Weissenfelsa, i zaustavio ga na nekoliko sati. Bilo je prekasno za bitku i Gustav je tu noć morao podignuti tabor. Wallenstein je svoje trupe izvukao iz Leipciga, bio je u punom pokretu kada je došla vijest od Koloreda da je švedska vojska u naletu i da traži bitku. Vijest je čuo kod saksonskog mjesta Lützen, smještenog nekih 18 km jugozapadno od Leipciga. Wallenstein je sa sobom imao 8500 pješaka, 3800 konjanika i 20 teških topova. Kod tog Lucena, koji je tada imao oko 300 kuća i stari zamak okružen zidom, vojske koje će predvoditi Wallenstein i Gustav II. Adolf srazit će se u bitci. Samo će jedan od vojskovođa preživjeti tu bitku. Gustav II. imao je skoro 13.000 pješaka, 6.200 konjanika i 20 topova. Brojke su bile na njegovoj strani i on je 16. studenog 1632. po gustoj magli okupio svoje vojnike i obratio im se. Dok se Gustav Adolf obraćao trupama, Wallenstein je svoje snage raspoređivao oko Lucena. Peter H. Wilson piše. Njegova desna strana bila je zaštićena močvarnim potokom Mühlgraben, Cesta Weissenfels-Leipzig sjekla je potok kod Licena. Valenstein je ispravno predvidio da Gustav neće pokušati frontalni napad, već da će udariti dalje na jugoistok kako bi ga udario zbog. Zbog toga se Wallenstein povukao sjeveroistočno od grada, usporedno s cestom. Mušketiri su proveli noć šireći jarke na obje strane ceste, dok je Holk nadzirao raspoređivanje glavnine vojske, paleći svijeće kako bi postrojbe vodio prema njihovim položajima. 400 mušketira bilo je smješteno u licenu kako bi osiguralo desnu stranu i 13 topova postavljeno je na blagu uzvisinu na brdu Vjetrenjača, sjeverno od grada. Oko pola konjice povukao je na lijevo krilo. Pješaštvo je rasporedio u dvije linije sa sedam topova na lijevoj strani i 420 mušketira u jarcima ispred njih. Na lijevoj strani Valenštajnove vojske bila je rupa u borbenom rasporedu. Kako bi se ona barem nekako popunila, Valenštajn je rasporedio 600 Hrvata pod zapovjedništvom Hektora Izolana. Kako bi taj odred izgledao moćnije, iza njega je raspoređena prtljaga cijele vojske. Vojnici u njoj od plahti su napravili zastave kako bi se činilo da je riječ o pravoj vojsci. Taj dio vojske morao čekati da se na bojištu pojave trupe pod zapovjedništvom grofa Pappenheima. Oko 11 sati magla se digla s bojišta i švedske trupe su u svom prepoznatljivom rasporedu u dvije linije krenule prema carskim snagama. Švedski kralj je u prvu liniju stavio najbolje pješake. Na desnoj strani on je predvodio švedske i finske konjanike. Na lijevo je njemačku konjicu predvodio Bernard od Weimara. Ubrzo nakon početka bitke hrvatske trupe su se raštrkale, mušketiri ukopani u jarku zadržali su Gustavovu konjicu. Valenštajn je usprkos bolova od gihta uzjehao konja kako bi pokazao svojim trupama da je među njima. Njegove trupe zapalile su licen kako bi spriječile švedske trupe da uđu u njega i tako probiju bok. Dimo tog požara brzo je prekrio bojište i malo je tko mogao vidjeti što se zapravo događa. U rano prije podne na bojište su došle i trupe grofa Pappenheima. Kada su vidjeli Pappenheimove konjanike, hrvatske trupe vratile su se u bitku i potisnule švedske trupe od ceste. Odmah nakon što su njegove trupe ušle u bitku, Pappenheim je pogođen iz puške i umro je. Švedsko najbolje pješaštvo pretrpjelo je teške gubitke. Zaštita Bernarda od Weimara u panici je pobjegla i sa sobom povukla i prtljagu švedske vojske. Bitka se pretvorila u niz izoliranih krvavih okršaja. U tom kaosu našao se i švedski kralj. Peter H. Wilson piše. Čini se da se Gustav izgubio dok je izjahao kako bi okupio svoje raštrkano pješaštvo i da je tada ustrijeljen, vjerojatno od carskog pješačkog kaplara. Njegova pratnja pokušala ga je odvesti na sigurno, ali je zalutala u konfuzan konjanički okršaj koji je još trajao usred dima i kralj je ponovno bio pogođen, ovoga puta od poručnika Morica Falkenberga kojeg je onda sasjekao švedski konjanik. Sudbonosni hitac spalio je lice Franca Albrechta od Lauenburga, koji je kao dobrovoljac pratio kralja. franc Albrecht nije mogao kralja držati u sedlu i on je pao na zemlju. Šveđani nikada nisu oprostili Vojvodi što je napustio tijelo njihova monarha, koje je nakon toga izbodeno i ogoljeno od pljačkaša. Glasine o smrti Gustava II. Adolfa proširile su se po švedskoj vojsci. Bitka je počela jenjavati oko 15 sati, dva sata kasnije nije se moglo čuti ni pucnja. Tama se spustila na bojište. Sada je bilo pitanje tko je pobjedio u toj bitci. Valenštajn je izgubio oko 3000 vojnika, među njima bilo je puno njegovih časnika. Istrpljen i zaprepašten tim gubicima, on se odlučio povući u Češku i za sobom je u Leipcigu ostavio 1160 svojih ranjenih vojnika i topništu. Švedske trupe imale su oko 6000 mrtvih i ranjenih i bili su na rubu odlaska s bojišta, kad im je jedan zarobljenik otkrio da su se carske trupe već povukle. Šveđani su zbog toga proglasili pobjedu. Carske trupe složile su se s time, jer sve do 25. studenog nisu znale da je poginuo švedski kralj Gustav II. Adolf. U povijesti se bitka kod Ljucena navodi kao jedna od važnijih u 30-godišnjem ratu. Važna je uglavnom jer je u njoj poginuo švedski kralj koji je postavio temelje moderne švedske države i od nje učinio europsku silu. Ali bitka kod Ljucena nije odlučila pobjednika u tom ratu. 30 rat počeo je 1618. i trajeće još 16 godina nakon Lucena. Ukupno tri desetljeća europske vojske pustošit će središte Europe. U tom golemom vjerskom ratu samo će njemačke zemlje izgubiti skoro polovinu stanovništva. Te 1632. dok su protestantske i katoličke vojske kod licena i drugih bojišta pokušavale odnijeti pobjedu, a između tih bitaka vučijom strategijom pustošile su zemlje suparnika, u Wringtonu u Engleskoj rođeni filozof koji će napisati dijelo koje počinje ovim riječima. Poštovani gospodine, pošto vam pričinjava zadovoljstvo da me upitate kakvo je moje mišljenje o međusobnoj toleranciji kršćana koji se ispovijedaju na različite načine, moram vam odmah neizostavno odgovoriti da toleranciju smatram osnovnom karakteristikom istinske crkve – neki vjernici hvale se drevnim mjestima i imenima ili vanjskom raskoši svog bogoslužja, dok se drugi hvale zbog reformacija svog reda. Usprkos svekoliko i pravovjernosti svoje vjere, jer svatko je za sebe pravovjeran, ove, kao i sve druge iste stvari, prije su oznake ljudi koji se bore za vlast i gospodstvo nad drugim, nego što su to oznake Kristove crkve. Čovjek koji je napisao ove redke je John Locke, taj engleski filozof rođen 29. kolovoza 1632. godine. U svojoj 57. godini napisao je dijelo koje počinje ovim riječima. Naziv tog dijela je Pismo o toleranciji. U predgovoru tom dijelu Locke piše da je uskogrudnost duha na svim stranama bila osnovni uzrok svim zabunama i laži. Bez obzira na uzrok, piše Locke, sada je krajnje vrijeme da se potraži osnovni lijek za to govori profesor doktor Žarko Puhovski. Ono što je, kad je reč o toleranciji problem e, sa Lokova stajališta, jest to što je Lok uveo jedan veoma zdravorazumski argument koji je bio suprotstavljen e, da kako apsolutističkom horizontu hopsu Hobbes je smatrao imamo jednu religiju kao javnu zadanu, državnu se može to reći, jer kod njega to od države zapravo proizlazi, i to će jamčiti mir pod pretpostavkom da oni koji s time nisu suglasni mogu doma što god hoće, ali javno to ne postoji. Dakle, ono što je jako važno, nasuprot mnogim napomenama, veoma često smo kod suvremenih francuskih autora, to je jako dobar dokaz da Hobbes nije bio totalitarno orijentiran, iako je bio veoma autoritarno, apsolutistički nastrojen, podržavajući iz logike njegovog shvaćanja prelaska iz prirodnog stanja u civilno, odnosno državno stanje, tvrdu, čvrstu, apsolutnu državu. Ali privatna sfera ostaje po strani. Nasprat tomu, Locke ima ideju, rekli bismo možda terminima koji su kasnije postali u našem stoljeću, odnosno u prošlom stoljeću zapravo popularni sa Rolsom, neke vrsti preklopnog sukoba, ne konsenzusa vjerskih orijentacije. Dakle, on smatra da će civilno društvo normalno funkcionirati ako se različite orijentacije naprosto omoguće, puste, ako ih se ne sprečava. I ako država igra ulogu nepristranog suca, dakle država i lok uvodi pojam aparata kao oznaku države, on hoće minimalnu državu, dakle on hoće državu koja će se pačati u što je moguće manje stvari, osim kada se prevrši mjera s obzirom na elementarnu sigurnost, vlasništvo i tako dalje, tada se država pojavlja kao sudac i ona kao sudac ili sutkinja valjda ne može, ne smije imati svjetonazorske predrasude niti pridrške, nego je njezina zaraća da bude neutralna. I takva država funkcionira paralelno sa pluralizmom u civilnom društvu koje je pored ostaloga, a ovdje je to bilo važno, u tom kontekstu je to bilo važno, vjerska e, pluralnost, jer to je doba u kojem se Europa doslovce do krvi guši u vjerskim ratovima i njihovim posljedicama, i gdje je tolerancija po definiciji pitanje vjere. Sve drugo se zapravo može pojaviti, kod njih se ni ne pojavljuje. Svi ti velikani i lok i Lessing recimo koji je jako važan u njemačkoj tradiciji i Voltaire i sve zapravo do 20. stoljeća u osnovi razumiju toleranciju kao vjersku toleranciju. S jednim jednostavnim argumentom. Tolerancija je vjerski relevantna prije svega zato što vjera polazi od, izvjesnosti, znanja o tomu što je dobro ispravno. Thomas Hobbes rođen je 5. kolova za 1588. godine u Westportu u Engleskoj. U godini njegova rođenja golema španjolska armada, tada najmoćnija pomorska sila, poražena je pred obalama Engleske od engleske flote kojom je zapovjedao Sir Francis Drake. Bio je to početak engleske dominacije na svjetskim morima. Hobbes je bio sin vikara, kolerika koji je nestao nakon jedne tuče pred vratima njegove crkve. Troje njegove djece, među njima i Tomasa, nastavio odgajati stric. Thomas Hobbes dobio je sjajno obrazovanje. S 22 godine putovao u Italiju i Francusku. Zarađivao je za život kao tutor sinova bogatih plemića. Kada mu je bilo 41 godina, objavio je prijevod Tukididove povijesti Peloponeskog rata. Nakon toga vrijeme je provodio putujući po Europi i poučavajući Williama Cavendisha, mladog Earla od Devonshira. Godine 1637. Hobbes se vratio u Englesku. Sada je to bila zemlja u previranju. Bližilo se vrijeme engleskog građanskog rata između snaga parlamenta i royalističkih snaga. Rat je izbio 1640. Hobbes je tada pobjegao u Pariz. Iz glavnog grada Francuske, Hobbes, pristalica realista, gledao je kako se mrvi engleska monarhija godine 1649. dogodilo se i ono što je dotada bilo gotovo nezamislivo. Michael Bradick u knjizi i bijes, nova povijest engleskih građanskih ratova piše. Sudu je trebalo dva dana da pregleda dokaze koji su bili pripremljeni da podrže optužbe. To baš i nije bilo potrebno, jer oni koji su pripremili optužbe i sakupili dokaze, bili su oni isti koji su ih sada razmatrali. 25. siječnja bilo je odlučeno da je kralj kriv i da kazna može biti i smrt, ali da ta odluka nije obvezujuća za taj sud. Nakon daljnje rasprave, sud se ponovno sastao 27. siječnja i kralju je dana još jedna mogućnost da se izjasni pred sudom. On je to odbio i umjesto toga zatražio je sastanak s oba doma parlamenta. To je bio ustupak, jer uvjeti pod kojima je podnio taj zahtjev nisu podrazumijevali nelegitimnost suda pred kojim je stajao. To nije prihvaćeno i ponuđene su mu još dvije prigode da se izjasni pred sudom. To je već bila šesta ili sedma mogućnost da to učini. Lako je vidjeti zašto je kralj ostao uvjeren da je sve to blef. Stalno odbijanje da se izjasni o krivnji i nejasnost ustupaka koje je učinio pred autoritetom suda, povjerenike suda satirali su u kut. U tom dramatičnom trenutku volja povjerenika nije pokolebana. Karlo je bio osuđen. Čini se da je uistinu bio šokiran tom presudom. Karlo I, kralj Velike Britanije i Irske, tako je pred sudom parlamenta osuđen na smrt zbog izdaje. Osuditi monarha na smrt nije bilo lako. Glavni sudac John Bradshaw tijekom suđenja nosio je šešir ojačan željezom, jer se bojao da će ga netko ubiti. Ali vođe parlamentarnih snaga, predvođene Oliverom Cromwellom, namjeravale su pokazati da je došlo novo vrijeme. Na zidu njegove palače Karlu je odrubljena glava. Na stratištu taj loš monarh pokazao se u najboljem izdanju. Odijenuo je dvije košulje kako ne bi drhtao od zime, da ne bi pokazao da se boji pred krvnikom. Thomas Hobbes u Parizu bio je šokiran tim smaknućem. U glavnom gradu Francuske on je poučavao najstarijeg preživjelog sina smaknutog engleskog monarha. Godine 1651. u Parizu Hobbes je objavio svoje glavno dijelo, Leviatan. Temeljna postavka dijela je da vladar u svojim rukama drži apsolutnu vlast. On štiti poredak i tako spriječava stanje općeg rata u društvu. Moralno pitanje glasi, ako sam doista na osnovi svoje vjere potpuno siguran da je to što zastupam jedino ispravno, jer mi je objavom od Boga došlo ili preneseno, kakvo pravo imam dopuštati drugima da djeluju protiv mojeg evidentnog uvjerenja, da pa će znanja da je to ispravno. Dakle, dopuštam zlo u svijetu. To je moguće samo Bogu iz razloga kušnje i tako dalje, o u domu pisao kao što svi znaju, ili gotovo si, a čovjeku zapravo ne bi smjelo biti dopušteno. Dakle, ja ne samo iz naloga vjere, recimo stege vjerske, nego iz želje za dobrom druge osobe, želim toj osobi nametnuti ono što je jedino ispravno. I to vjera od mene traži i to ja sam od sebe moralno tražim i zato je tolerancija takav problem da ja moram prihvatiti da se oko mene zbiva nešto za što sam siguran da je pogrešno. Dodatak koji je jako važan, koji se često zaboravlja o pričama o toleranciji. Osobno smatram da je tolerancija prije svega politički pojam. Jer u definiciji tolerancije je to da ja donesem svjesnu odluku o neometanju, nesprečavanju ili zabranjivanje, ako mi je to moguće, nečega što smatram pogrešnim. Jasno se to odnosi kao stav tolerancije, toleriranja nečega pogrešnoga, ali se zaboravlja prvi dio, da bih uopće mogao biti u poziciji da zabranim ili ne zabranim, da ometam ili ne ometam, moram raspolagati nekom moći. Jako se lako događa da se moja nemoć izvanjski, fenomenalno, vidi ili doživljava kao tolerancija. A ako mogu biti tolerantan, to znači da mogu i zabraniti, to znači da moram imati moć. Tolerancija je nešto što se odnosi na one koji imaju makar i ograničenu moć, kao takozvani haus tirani njemačkoj tradiciji, dakle kućni tirani, ili mogu tu moć odlučiti ne primijeniti. Zato je ona opet bila vjerski toliko važna, jer su vjerske zajednice ili crkve, kako su ih tada uglavnom zvali, imale posebnu moć nad dušama i tijelima, nad naobrazbom i uvjerenjima, nad slobodnim životom i nad privatnim životom, tu je Hobbes bio na neki način pionir, jer je on u tom kontekstu izašao iz vjerske tradicije. Vjerska tradicija ne dopušta da ja kao dobar kršćanin ili musliman ili ne znam koja već to vjeroispovijest može biti u igri, budem e, jedan u javnosti, a drugi kod kuće. On od mene traži jedinstven kod ponašanja, kodeks ponašanja, koji odgovara vjerskim e, zahtjevima i e, jedinstvenu odluku da ne činim nešto što vjera zabranjuje, odnosno činim ono što vjera nalaže. Ako prihvatim odvajanje javnog i privatnog, to je zapravo i nuce, to je u osnovi liberalna e, metodologija shvaćanja odnosa zajednice i društva, odnosno javnosti i privatnosti, onda sam već izašao iz vjerskog zabrana. Za razliku od Hopesa, John Locke podrijetlom je iz obitelji koja je u građanskom ratu bila na parlamentarnoj strani. Njegov otac, odvjetnik iz mjesta Brington u Somersetu, borio se u parlamentarnoj vojsci. To je omogućilo Johnu Locku školovanje u školi Westminster, koji je nadzirao komitet sastavljen od istaknutih parlamentaraca. Godinu dana nakon što je Hopes objavio Levajatan, Locke je kao 20-godišnjak počeo školovanje na Christchurch College u Oxfordu. Godine 1660. u Engleskoj je obnovljena monarhija. Karlo II, kojeg je podučavao Thomas Hobbes, okrunjen je za novo kralja. Te godine John Locke, tada tutor u Christchurchu, pozdravio je kraj republike i obnovu monarhije. Locke se nije vidio kao predavač, svoju budućnost vidio u znanosti, prije svega u prirodnim znanostima. Bavio se i liječništvo. Kao liječnik upoznao se i sa Antonim Ashleyem Cooperom, kasnijim prvim earlom od Shaftesburya. Lord Ashley, kasniji earl, bio jedan od najistaknutijih političara druge polovine 17. stoljeća u Engleskoj. Njegovi politički stavovi ovako se opisuju u članku Johnu Locku u enciklopediji Britanici. Ashley je bio silovit, agresivan političar koji je imao puno neprijatelja. Pitanje je je li Ashley bio zao kakvim su ga njegovi neprijatelji predstavljali poznato je da je čvrsto stajao uz ustavnu monarhiju, da je bio za protestanta kao nasljednika prijestolja, za građanske slobode, za vjersku toleranciju, za vladavinu parlamenta i za ekonomsku ekspanziju Britanije. Sve te političke stavove Earl of je dijelio je sa svojim prijateljom Johnom Lockom. Početak tog prijateljstva je zanimljiv. Tada Lord Ashley u ljeta 1666. posjetio je Oxford i trebao je liječnika. Jedan njegov prijatelj Predložio je da ga pregleda Locke, koji nije bio školovani liječnik, niti se posebno bavio medicinom. Lord Ashley bio je tako zadovoljan Lokom da je on postao obiteljski liječnik. Vrlo brzo je Lord, kasni Earl, od filozofa počeo tražiti i savjete kada su u pitanju bili filozofija i politika. 23 godine nakon što je upoznao Earla, Locke je u Gaudi u Nizozemskoj objavio svoje pismo o toleranciji. Tradicija koja doslovce tisućljećima funkcionira. Polazi od toga da u obitelji, u školi, u bilo kojoj zajednici, naročito u političkoj zajednici, kad još nema države, puno smislu riječi, strah je dobar. Ili kako su znali reći stari vjeroučitelji, parafrazirajući Bibliju, dobar je strah komu ga je Bog dao. Jer strah olakšava državi funkcioniranje. Znači da je država ekonomična, mora manje sile proizvoditi, odnosno pripravljati da bi se održalo stanje stvari, a država, kao što naše riječ lijepo kaže, održava neko stanje stvari. Što se loka tiče i ateista, treba korektnosti radi upozoriti na nešto što su tek novija istraživanja pokazala, da je u jednom od kasnijih izdanja rasprave o ljudskom razumijevanju Lok dodao rečenice koja glasi možda ipak ateizam nije nužno neprijateljski nastrojen prema političkoj poslušnosti što bi značilo neku vrst relativiranja inače tvrdih stavova, koje on nota bene imao ne samo spram ateista, nego i spram rimskih katolika, koje on smatrao, ili rimokatolika, koje on smatrao principijelno negrađanski orijentiranima spram zajednice, koristeći argument koji se vrti sve do recimo kineske e, komunističke partije u 60. godinama koja u pokušajima da se nekako izađe u svijet i pored ostaloga komunicira s Vatikanom, e, traži od Vatikana, notabene isto ono što je Tito recimo tražio u vezi sa Stepincem, da budu katolici kako god hoće, ali da prihvate obvezu podložnosti lokalnom suverenu. Ovdje se kod Loka pojavlje sa, ponavljam opet, i sa katolicima, jer su oni rimokatolici, dakle vezani uz Rim, i sa ateistima, jednostavno pitanje jesu li oni dobri građani. Može li očekivati da oni prihvaćaju, danas bismo rekli suverenost države, on taj termin u ovom kontekstu ne koristi, odnosno najviši autoritet našega vladara. I na odgovor koji više manje ne, osim poravnju ove jedne rečenice u kasnijem izdanju e, rasprave o ljudskom razumijevanju, on ima negativan stav jer smatra da ipak unutar kršćanstva sa svim razlikama, postoji neka vrst, evo recimo to tako, familije, s izuzetkom, ponavljam opet, rimokršćana koji su hirarhijski vezani uz Rim. Ali sve druge varijante, luterani, kalvinisti, ovakvi ili onakvi, e, mogu biti jedni drugima čudni pa i smiješni, ali ih se može treba tolerirati i politički, ne samo drugčije, jer nisu opasni po ustroj zajednice. Monarhija u Engleskoj je obnovljena 1660. i Karlo II. postao je novi engleski kralj. Nakon što je Hobbes 1651. godine objavio Leviatan, savjetnicima mladog Karla nisu se svidjeli reci u kojima je Hobbes pisao da podanici imaju pravo napustiti vladara koji im ne može pružiti zaštitu, te da mogu odabrati vladara kojim to može osigurati. Savjetnici Karla II. optužili su Hobbesa da zapravo nastoji steći naklonost od republikanske vlade i protjerali su ga s dvora u izgnanstvu. Francuskim vlastima Hobbes je pak bio sumnjiv zbog napada na papu u Leviatanu, pa Hobbesu nije preostalo ništa drugo nego da sklonište potraži u Engleskoj i da se pomiri s republikanskim režimom kojeg dugo nije odobravao. Locke je također upao u sukobe s vlasti. Njegovog prijatelja Earl of Shaftesbury, nasljednik Karla II. James, će zatvoriti u londonski Tower. Povod za zatvaranje, Shaftesbury je zagovarao da prijestolonasljednik može biti samo protestant, a James je bio katolik. Shaftesbury je bio u Toweru kratko, ali to neće biti njegov zadnji boravak u tamnici. Na kraju će Earl morati bježati u nizozemsku, Locke će krenuti s njim. U Nizozemskoj će biti objavljeno i pismo o toleranciji. U njemu pišu i ovi reci. Tolerancija prema onima koji se od drugih razlikuju u vjerskim pitanjima suglasna je s evanđeljem Isusa Krista i istinskim umom čovječanstva. Tako da je užasno što su ljudi toliko zaslijepljeni da ne vide nužnosti i prednost ove tolerancije u jasnom svijetlu. Lok dolazi iz generacije koja je pod velikim utjecajem razdoblja Cromwellove vladavine i onoga što joj prethodi i Prethodi neka vrst gubljenja autoriteta krune, sramoćenja krune zapravo kao nesposobne i nepoštene. Cromwell protiv krune argumentira moralistički i tek onda politički. I onda ga se u onom njegovim eh, Agreement of the People iz 1647. godine Cromwella se doživljava kao čovjeka koji je uveo koncept jednakosti svih ljudi u britansku tradiciju. Taj koncept jednakosti onda znači da je njihovo uvjerenja nužno jednako vrijede. Odnosno, da treba spriječiti odatle mogući politički kaos. Jer bi to onda značilo da imamo nešto što su ti pisci tog vremena upravo zbog straha od unutrašnjih sukoba ili građanskog rata strašno doživljavali kao prijetno, to je ono što se zvalo anarhizam. Anarhizam za njih znači u tom trenutku nered, a ne neka druga vrst reda, neku drugu vrst reda. Taj anarhizam kao kaos, kao nered, znači raspadanje, te ono što se kod Hopsa pojavljuje kao behemot nasuprot Leviatanu. Dakle, behemot kao carstvo bog koji caruje morem gdje e, vlada potpuni nered, dok je e, Leviatan onaj koji drži stvari čvrsto rukama. Da bi se to spriječilo, treba se pokušati orijentirati, smatra Lok, na ono što već pokazuju kolonije. On je jako, kao i velik dio intelektualaca, rekli smo danas u Velikoj Britaniji, orijentiran na izvještaje iz Rhode Islanda, iz Penovih kolonija, odnosno kasnije Pensilvanije gdje se pojavljuju različite vjerske sekte koje žive kako se to kaže, u slobodi savjesti. Dakle, savjest je čovjeka slobodna, libero arbitrium, i oni, ona će biti izvan diskusije, odnosno kako to poslije onda kaže u eseju e, o toleranciji iz 1689. godine, zemaljski suci ne mogu suditi u nebeskim stvarima, odnosno ne mogu odlučivati imaju li moja uvjerenja ili tvrdnje istinistosni karakter ili nemaju. Najvažnije dijelo iz političke filozofije koje je napisao John Locke su dvije rasprave u vladi. Prva rasprava je polemika s dijelom Sir Roberta Filmera Patriarhija obranom božanskog prava kraljeva napisanog sredinom 17. stoljeća. Druga pak rasprava o vladi odbacuje apsolutističku teoriju vlade. U glavi 8 druge rasprave Lok piše. Pošto su ljudi, kao što je rečeno, po prirodi svi slobodni, jednaki i nezavisni, nitko ne može biti lišen svog vlasništva i počinjen političkoj vlasti drugog bez vlastite suglasnosti. Jedini način kojim netko lišava sebe svoje prirodne slobode i stavlja okove građanskog društva predstavlja suglasnost s drugim ljudima da se združe i ujedine u zajednicu kako bi ugodno, sigurno i miroljubivo živjeli zajedno i sa sigurnošću uživali vlastito vlasništvo te imali veću sigurnost od napada onih koji toj zajednici ne pripadaju. Lok političku moć definira kao pravo da se donose zakoni sa smrtnim kaznama i drugim kaznama radi uređenja i očuvanja vlasništva i upotrebe prinude zajednice prilikom izvršavanja takvih zakona i obrane države od vanjske opasnosti, a sve je to poradi zajedničkog dobra. U pismu o toleranciji Lok piše čime se država može, a čime ne može baviti. Država je po meni zajednica ljudi konstituirana samo zbog postizanja, očuvanja i unapređenja njihovih vlastitih građanskih interesa. Građanski interesi su život, sloboda, zdravlje i odsustvo tjelesnih boli, kao i posjedovanje izvanjskih stvari kao što su novac, zemlja, kuće, namještaj i sl. S obzirom da se po loku država može baviti samo građanskim interesima, ona nema što tražiti u pitanjima vjere. U novijoj filozofijskoj literaturi o toleranciji veoma često se odbija argument da je jedan od razloga za toleranciju svijest o tomu da ne mogu pouzdano znati jesam li u pravu u mnogim situacijama. Stvrdnjom da to nije argument za toleranciju, onda je to argument naprosto nesavršenosti našeg spoznanog aparata. Međutim, ja mislim od loka nadalje se jasno pokazuje da je to baš argument za toleranciju, jer osim dobrote srca svoga i moje težnje da priznam autonomiju druge osobe, o čemu se pozitivno gledano radi kada je reč o toleranciji, ovdje je doista riječ i o mojoj obvezi da pojmim kako moji uvidi koliko god se meni činili eklatantnima, neupitnima, po sebi jasnima i tako dalje, ne mogu biti uvijek objektivno takvi. I onda ću se podsjetiti kao čovjek koliko sam puta u životu smatrao, vjerovao, tvrdio, bio siguran da sam u pravu, pa se na neki čudan način pokazalo da tomu nije tako. I to bi mene moralo sad u današnjim terminima govoreći psihološki navesti na to da budemo prezniji sa tvrdnjom o izvjesnosti svojeg stajališta i onda svojoj obvezi moralno da je namećen drugim jer sam siguran da sam u pravu. John Locke objavio je svoje pismo o toleranciji u nizozemskoj u mjestu Gauda, poznatom po siru, trgovini tkaninom i glinenim lulama. Razlog zašto je bio u nizozemskoj je spor oko nasljeđivanja engleskog prijestolja. James, brat Karla II, bio je katolik on je trebao naslijediti brata na prijestolju. Ali protestantska većina i parlament htjeli su protestanta za kralja. Earl Chasbury bio jedan od vođa parlamenta. Već je on godinu dana proveo u Toweru zbog sukoba oko nasljeđivanja. Iz Towera je pušten, ali dugo nije bio na slobodi. Godine 1681. opet je uhićen i suđeno mu je. Na koncu ga je porota oslobodila, ali više nije mogao ostati u Engleskoj. Pobjegao je Nizozemsku i tamo je 1683. umro. Kada je Earl Chasbury pobjegao iz Engleske, nijedan njegov prijatelj više nije bio siguran zato je Lok u rujnu 1683. pobjegao u Nizozemsku. Tamo je dobio vijest da se nalazi na popisu od 84 izdajice koje traži engleska vlada. Lok se u Englesku vratio tek 1689. nakon što je James svrgnut s prijestolja. Nakon toga Jamesov nečak, protestant William Oranski, došao je na englesko prijestolje. Ti događaji bili su po volji Johna Loka i njegovog preminulog prijatelja Earl od u članku o Loku u enciklopediji Britanici piše. U slavnoj, beskrvnoj revoluciji glavni ciljevi za koje su se Shaftesbury i Locke borili bili su postignuti. Prvo i najvažnije, Engleska je postala ustavna monarhija, nadzirana od parlamenta. Drugo, stvaran napredak postignut je u osiguranju slobode podanika pred sudovima, u postizanju veće mjere vjerske tolerancije i u osiguravanju slobode misli i izražavanja. John Locke umro je 1704. godine u Woutsu u Essexu. Tada je Francus po imenu François Marie Arou imao 10 godina. Taj Francus poznat je pod pseudonimom Voltaire. Godine 1763. Voltaire će objaviti drugo važno dijelo kada je u pitanju tolerancije. Tada će biti objavljena njegova rasprava o toleranciji. Strogo uzevši, Voltaire zapravo repetira Lokovu filozofijsku poziciju. Ali Voltaire je inače veliki propagandist velikog mišljenja, čovjek koji je znao fantastično sažeti mišljenja drugih. Postoji legendarna anegdota o tomu kako je pogledavši, pročitavši ogromnu Montesquieu knjigu o duhu zakona, rekao ono što tu piše je veoma jednostavno. Čovjekom ne treba vladati drugi čovjek, nego samo zakon i navode na to Montesquieu rekao da sam to znao ne bi reći, ne bih ni napisao knjigu. To ne znači da argumentacija izgubljena, da pače. Međutim, volter je imao taj smisao da producira slogane. On je bio ono što bi se danas zvalo stavotvoritelj, opinion maker, koji je to radio na najvišoj razini informiranosti o svim suvremenim filozofemima. i naravno, kao i mnogi živi ljudi, sa tu i tamo ispadima netrpeljivosti spram različitih institucija kao što je primjerice crkva, katolička, ali kršćanstvo općenito, i s druge strane kao čovjek koji je bio ipak u stanju savladati svoje animozitete. Pa će recimo što je jako vjerojatno malo poznato, Voltaire u trenutku kad se raspravlja o zabrani Isusovačkog jezuitskog reda u Francuskoj, napisati tekst kojim se protivi zabrani, iako je nekoliko godina prije toga rekao ono što su svi smatrali da su jezuiti udar na pesnicu, dakle najgore od crkve. Ako je crkva nešto loše, onda su jezuiti nešto najgore od crkve, pogotovo što su imali intelektualne ambicije itd. tako O kontekstu tolerancije. Voltaire govori u jednom kontekstu koji bi danas vjerojatno bio prihvaćen u modernim nacijama, pa i u Francuskoj, naprosto kao izdaja on s takvom ljubavlju, čak i poniznošću govori o engleskim prilikama, da iz konteksta ispada da su Francuzi, barbari, divljaci stoljećima zaostali, i Volteru se kao jedna od glavnih, ako ne i bitna osobina engleskog načina života čini upravo to što bi se e, moglo e, koncentrirati u terminu, u značenju termina tolerancije, u filozofskim pismima iz 1734. godine imate u petom pismu onu strašno zgodnu formulaciju koja glasi Engles kao slobodan čovjek ide na nebo onim putem koji mu se sviđa. Volter je od malih nogu bio buntovnik. Vjerovao je da je sin časnika po imenu Rochebrune i za njega nije imao lijepe riječi. Za svog navodnog oca također nije mario, kao ni za svog starijeg brata. Majku je rijetko spominjao. Bio je blizak samo svom kumu, epikurejcu i slobodnom misliocu. Školovao se na Isusovačkom kolegiju. Tamo je dobio odličnu naobrazbu, ali je vjerska pouka kod njega izazvala skepticizam i porugu prema vjeri koja će ga pratiti cijelog života. Otac je htio da studira pravo, Voltaire o tome nije htio niti čuti. Zaposlio se kao tajnik u francuskom veleposlanstvu Hagu. Tamo se upustio u vezu s kćerkom jednog pustolova i veleposlanik ga je u strahu od skandala poslao u Pariz. Tamo se Voltaire posvetio književnosti. Ona ga je pak odvela u zatvor. Njegovi epigrami bili su izuzetno popularni, ali kada se u njima narugao Vojvodi od Orleana, završio je zatočen u Bastilji na godinu dana. U zatvoru je napisao prvu tragediju Edip, koja je postala izuzetno popularna. Godine 1763. kada je Voltaire bio jedan od najpoznatijih filozofa i književnika Europe, on je napisao djelo pod naslovom Rasprava o toleranciji. Povod za pisanje te rasprave je smrt protestanta Žana Kalasa. Voltaire na početku rasprave piše. U ovom neobičnom slučaju radilo se o vjeri, o samoubojstvu, o umorstvu sina, trebalo je saznati jesu li jedan otac i majka zadavili vlastitog sina da bi ugodili Bogu. Je li brat zadavio brata, prijatelj prijatelja i mogu li suci sebi predbaciti da su na smrt na kotaču osudili nedužnog oca ili da su poštedjeli krivce, majku, brata, prijatelja. Jean Calas bio je protestant, trgovac iz Tuluza. Jedan od njegovih sinova bio je Mark Antoine. Nakon što je ušao u kockarske dugove, a nije mogao postati advokat jer nije bio katolik, Marija Antoine objesio se u roditeljskoj kući. To se dogodilo dok su u kući bili njegovi roditelji te njegov prijatelj Lavas. Što se nakon toga dogodilo, piše Voltaire. Neki fanatik iz svijetine uzvikne da je Jean Calas objesio vlastita sina Mark Antoana. Taj uzvik ponavljan od usta do usta za tren postade jednoglasnim. Drugi dodaše da se pokojnik sljedećeg dana treba odreći svoje vjere, da su ga njegova obitelj i mladi Laves zadavili iz mržnje prema katoličkoj vjeri. Trenutak kasnije nitko više nije u to sumnjao. Jean Calas bio je pogubljen jer je sud smatrao da je on ubio sina zbog toga što se on htio preobratiti na katoličanstvo. Otac je bio nevin. To je potaklo Voltera da napiše svoju raspravu o toleranciji. I zato je on zastupnik uvjerenja da treba poći od nečega što je za Loka samo po sebi jasno, govoriti o istovremenoj potpunoj supremaciji anglikanaca u engleskom društvu i onda opisivati, kao što bi to Lok činio, ako to Lok na taj način ne čini, jer nije empirijski tako zainteresiran, dobre kvekere kao primjer relativiranja dogme, kao sektu, sljedbu koje nema svećenike, odbacuje krštenje i pričest i baš zato, kaže on, su u neposrednoj poziciji da se pozivaju na autoritet svetoga pisma, to opet odgovara Volterovu deizmu, on nije zapravo bio ateist i tako dalje. I s druge strane, najljepši dio njegove priče, koja je ponavljam opet uvijek mješavina filozofije i putopisnih e, detalja, je u šestom pismu gdje se pojavljuje svojevremeno jako popularan opis burze. I Voltaire kaže, burza je paradigma vjerske tolerancije. Pripadnici svih vjera odnose se međusobno kao da pripada istoj vjeri. I sad dolazi ono što su kritičari društva kasnije preuzimali implicitne Marks recimo, ali i Bakonje i tako dalje. Nevjernicima se nazivaju samo oni koji su financijski propali. Ti su ispali iz vjere. I time se po Volterovu shvaćanju koje radikalizira u tom pogledu Loka, težnja za srećom pojavljuje kao osnovna osobina ljudske egzistencije. Ne naprosto nešto što ide uz. Tu je on direktan zapravo predčasnik Amerikanske deklaracije iz 1776. godine i to se pokazuje u njegovom tom posljednjem pismu u kojoj je oštra polemika sa Paskalom, jer se radi, kako on kaže, sljedeći Loka, kako Voltaire kaže, da ono što Lok zove uneasiness, dakle nemir, nespokoj, nije nešto loše, nije ono što se kod e, Augustina smatralo rezultatom pada i e, kršćanska tradicija to prihvatila, dakle osuđenošću na nemir, nego je to nešto što podstiče čovjeka na djelovanje i promjenu svijeta. Voltaire je umro 1778. godine u Parizu. Veći dio života imao je problema zbog svojih dijela, kako književnih, tako i filozofskih. Te probleme ovako opisao David Bell u knjizi Francuska starog režima 1648. 1788. Voltaire, usprkos tome što je još u svojim 20. godinama dobio slavu najvećeg živućeg dramskog pisa, izdržao je dugi boravak u Bastilji temeljito batinanje slugu povrijeđenog plemića i nekoliko razdoblja izbjeglišta. Završio je tako što je veći dio karijere proveo u blizini granice sa Švicarskom i gorko je opisao Diderot u Francusku kao zemlju majmuna pretvorenih u tigrove. Mnoga od filozofovih dijela ili su objavljena ilegalno ili su bila zabranjena nakon objavljivanja. U 22. poglavlju svoje rasprave o toleranciji Volter je napisao da ne treba velikog umjeća, niti naročite rječitosti, da bi se dokazalo da kršćani moraju tolerirati jedni druge, te da bi na sve ljude trebalo gledati kao na braću. U tom poglavlju Volter je još napisao. Ova mala kugla, koja je u stvari samo jedna točka, kreće se kroz svemir kao i tolike druge kugle. Mi smo izgubljeni u tom beskraju. Čovjek visok otprilike pet stopa, za cijelo je sitnica u svemiru. Jedno od tih jedva zamjetljivih bića kaže nekolicini svojih susjeda negdje u Arabiji ili u postojbini Kafara. Poslušajte me, jer me je Bog svih svjetova prosvijetlio. Ima 900 milijuna sitnih mrava poput nas na zemlji, no jedino je moj mravinjak drag Bogu. Svi drugi prokleti su za vijeke vjekova jedino će on biti blažen, a svi ostali bit će vječno nesretni. Oni bi me tada prekinuli i pitali koja je budala izrekla takvu glupost. Morao bih im odgovoriti, vi sami. Sadržano je bitno da on iz drugog kuta, iz drugog polazišta zapravo dolazi do istog zaključka kao Lok, a to je da onima koji misle, a to su i oni Lok, ne preostaje drugo nego zastupati pravo drugih da misle drugčije u uvjerenju da će se kad pokazati da smo mi u pravu. Dakle, sad dolazi obrat. S jedne strane, tolerancija počiva na tomu, ili moja intelektualna obveza na toleranciju, kako bi rekao Locke, počiva na tomu da ne mogu znati kao vladar ili kao filozof ili kao profesor sasvim pouzdano da sam u pravu. A s druge strane, moje uvjerenje da sam u pravu opet motivira na toleranciju jer sam uvjeren da će kad pustimo sve da svoje kažu, ipak ostati to da sam ja u pravu ili su moji argumenti čišći. Tolerancija, kao što i za sve druge vrijednosti važi, se može zastupati dok ne dođe u sukob s nekom višom vrijednošću. I to je ono što je veoma važno se razumije kad se govori i o ljudskim pravima, bilo kojim drugim vrijednostima, da sustav vrijednosti, ovo sustav pod navodnicima treba razumjeti, ne možemo vidjeti kao neku vrst lego kocaka kojem stvaramo konstrukciju, nego moramo doživjeti kao vrijednosti koji su u stalnom sukobu. Tolerancija može biti u sukobu sa željom da pomogne drugoj osobi. Tolerancija polazi od pretpostavke da je autonomija druge osobe važnija od mog uvjerenja da znam što je za osobu dobro. Negacija tolerancije bi dakle bilo ono što liberali toliko proganjaju, s pravom zapravo, paternalizam. Ja znam što je za vas dobro bolje od vas samih, prema tomu jezik za zube slušajte mene. To je formula e, paternalizma. Budući ne znam bolje od drugih što je za njih dobro, tu mora biti granica. I u realnosti Tolerancija postaje problemom onda kad se ugrožava viša vrijednost od tolerancije kao vrijednosti, to je život. Život ne može biti ugrožen i moje pravo da budem drukčiji u filozofijskom, svjetonazorskom, vjerskom smislu, ne može biti ugroženo u ime, na primjer, tolerancije, to se kad, kad događa jer se kaže da možemo zastupati nešto što će opet puno, puno kasnije Herbert Markuze nazvati represivnom tolerancijom.